Partidu uh, biziki zaila fisikoki, e, ikusi ginen janik joan eh, igandean e, uh, jokalari azkajak zituztela. atzo euriarekin eta izarekin zaila izan da, baina bon, santza uh, amarpundu uh, uh, positiboa izaitea uh, joan asteko partidua eta gero. Ta hori bon, uh, azken minutuan hartzen duen txagu bat, baina bon, ba, igun ja irabazi bi partiduen artean, beraz eh, ba, biziki kontent. Mm. Eta hori, uh, eh, asten zarelarik partidua marpundurekin eh, atzean, zaila beraz, bon, be, hasieratik hogei lehen minutuetan, uh, erakutsi nahi zuten, be, bon, be, jokalari fisikoak, eta mine egiteko gogoa zutela da no bon sens du terme e, hori zaila izan da eh, egia erran zaila izan da xantza izan dugu hor segiduan bost minuturen muduruan uh, eh, entxegua markatzea atzean berri zartu dugu bat amar minuturen uh, minutu pasa eta gero be, hori de, gure defentsarekin be, atxiki dugu partidu hori eta, bon, eta bukaeran pasatzen gira Ze espiritutan beraz justuki zoazte final sortzigarnetara. Jakinez eh, publikoki arranduzue zireztela igoko federal batera naiz eta eh, irabazi partida hauek, uh, horrek motivazioa, nolako motivazioa gintzuazte eh, derbira? Be hor, lehen zatean bakoitzak bere partidua irabazi du etxean, hor behiz ere bi partidu izango ditugu, Uh, guk nahi duguna da albezain urjun txapelketa horretan hori uh, gotza edo gero presidenteak eta beraiek aukeratuko duten guk jokalariak be, kirolaren mailan nahi duguna da irabaztea eta albezaino joan joitea.